يا عيد يا هدية لربنا الحلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد يا هدية لربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد يا هدية لربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Poštovani gledalci, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Uzvišena vjera dini Islam temelji se na pet stvari. Kako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, buni al islamu ala khamsin, šehadati en la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqami salati, wa itai zakati, wa saumi Ramadan, wa hađi bejti men istata'a ilaihi sabila. Islam se temelji na pet stvari. Prvo, svjedočenju da nema drugog Boga osim Allaha ili da je samo Allah Bog koji zaslužuje da se obožava i da je Muhammed Allahov poslanik. Obavljanju namaza, davanju zekijata, postu mjeseca Ramazana i obavljanju hađa koje u mogućnosti. Allah, uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi spominje da nema prisile u vjeru. La ikrahe fid din. Kad te bejene ruštu min el gaj, e, pravi put se jasno razlikuje od krivog puta, od stramputice. Feme jekfur bit taguti, vo ju'min billahi, fe kad istem se kebil urvati l-vuzqa. Pa ko bude vjerovao u Allaha, a zanijekao šeitana ili sve ono što se obožava mimo Allaha, taj se uhvatio za čvrsto uže lenfisame leha koje je neprekidno i put Islama je tako jasan i tako stabilan jer se temelji na Allahovoj knjizi Kur'an i Kerimu koji je ostao u svojoj neizmijenjenoj originalnoj formi, onako kako ga je Allah objavio Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, i temelji se na sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji je, kako kaže Aisha radijallahu anha, bio živi Kur'an ili Kur'an koji hoda. Upravo je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam pokazao svojim sljedbenicima, svojim životom ili svojom praksom kako da se ponašaju, kako da se vladaju, kako da svoj ovosvjetski, dunjalučki život organizuju kako bi s Allahovom pomoći bili sretni i uspješni i na ovom i na budućem svijetu. Da bi krenuli putem sreće i spasa, potrebno je da ispunimo uvjete na kojima se dakle temelji naša vjera, a to je da prije svega izgovorimo svjedočenje koje nosimo u srcu, a jezikom da javno ispoljimo, da svjedočimo da nema drugog bogosima Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslanik. Odmah nakon izgovora jezikom, potvrde srcem, potrebno je da u praksi svojim ponašanjem potvrdimo i dijelom ono što nosimo u svojim srcima, a to je obavljanje namaza. Potrebno je da odlaskom u džamiju, obavljanjem namaza u džematu, potvrdimo svoju pripadnost islamu, jer poslanik s.a.v. kaže onome ko dolazi u džamiju posvjedočite da je musliman. Dakle, naš dolazak u džema i praktično primjenjivanje namaza u praksi u stvari je potvrda naše pripadnosti islamu. Ima dosta primjera u našoj praksi onih koji kažu ja imam čisto srce i nikome zla ne mislim i bolji sam musliman od onih koji idu u džaminu. Pravdojići se time, zbog svog neodlaska u džamiju ili neobavljanja namaza, međutim, mi na ovome svijetu sudimo prema vanjštini i iz prethodno citiranog hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam jasno zaključujemo da se sudi prema vanjštini, dakle da je namaz javna manifestacija kojom potvrđujemo da smo praktični muslimani i E, onime što osjećamo u svojim prsima ili u svojim srcima i onime što potvrđujemo u svojoj praksi. Dalje, ako malo pomnije promatramo, vidjet ćemo da je Allah Đerlešanuhu sve propise propisao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i muslimanima na ovome svijetu. Sem namaza, koji je propisan kada je Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio na miražu. Dakle, iznad sedam nebesa, što ukazuje na izuzetnu vrijednost namaza. Ako se isto tako prisjetimo tog događaja mirađa, znamo da je u početku Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam bilo naređeno da u toku dana i noći on i njegovi sljedbenici klanjaju 50 namaza. Pa je u povratku susreo u susretu sa Musa alaihi salamom koji ga je pitao koliko mu je njegov gospodar naredio i njegovom ummetu da obavljaju namaz, kazao mu da je to preteško za njih i da se vrati i moli od Allaha da mu smanji taj broj što je nakon nekoliko povrataka smanjeno na pet, i za čega se poslanik sallallahu alejhi ve sellem stidio da moli od Allaha da mu još više umanji. Nakon što je dobio pet namaza kao dužnost, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vraća sa mirađa, ali je dobio tako predivnu nagradu od svoga gospodara i stvoritelja Men jaa bil hasanati falahu 'ashru amthaliha. Ko uradi dobro, imat će za njega 10 rostruku nagradu. Dakle e, za pet namaza imat ćemo minimalnu nagradu kao 50 i za svako dobro djelo koje počinimo na ovome svijetu imat ćemo, kako nas i Allaho poslanik s.a.v. podučava, desetorostruku nagradu pa do sedam stotina puta, osim za post za kojeg Allah mu kaže وَصَوْمُ لِي وَأَنَا أَرْزِي بِهِ Post je radi mene ili moj i ja za njega posebno nagrađujem. Mi upravo u Mubarek mjesecu Ramazanu imamo tako prelijepu priliku da spojimo između ova dva temelja Islama, a to je namaz i post i da na izvjestan način upravo kroz praktičan tjelesni ibadet, jer su to e, obje vrste tjelesnog ibadeta, da i postom kako tijelom, tako i svim organima tijela e, iskažemo svoju iskrenost u vjeri, a naravno namazom u toku dana i u toku noći praktičnim svojim prisustvom u džamijama, kroz klanjanje namaza u džematu postignemo veliku nagradu kod svoga stvoritelja. Namaz čuva vjernika svakodnevno, jer kaže uzvišeni stvoritelj Inna salate tenha anil fahša i wal munker. Namaz spriječava da se čine ružna, razvratna i nevaljala djela. Kako je lijep primjer vjernika koji svoje dnevne aktivnosti odpočinje ustajanjem sa zahvalom Alhamdulillahi ledi ahjana ba'dama ematena wa ilihin nušur Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, a njemu će se svi povratiti.